ko da juyewar ma'auni da mizani na dan adam da yadda al'amuransa suka rikice suka rikice abinda ya kamata ya kuka a kansa ko ya yi hawaye ko ya daga masa hankali shi yake komawa abin murna da farin ciki da yi wa juna da ta yi juna murna sai ka ga maimakon mutum ya shagalta da tunanin lahirarsa ya shagalta da tunanin abin da ya yi wa Allah mai kyau ko mara kyau sai ya shagalta da yi wa juna murna muna yi wa juna murna shigowar sabuwar shekara ana tasa-tasai ana rubuce-rubuce ana musanyen kalmomi na sabuwar shekara wanda kuma ba haka ya kamata ba saboda wani bangare na rayuwarka ne ya tafi wanda kuma yana dauke da ayyukanka wanda za su iya zama shaida gare ka ko a kanka wani bangare na rayuwarka ne ya tafi wanda ba zai sake dawowa ba ya tafi da abin da ka dora masa ka yi masa kayansa na ayyukanka ya tafi da shaidar da zai bayar da ita gaba ga ubangijinka wani lokaci ne wanda a cikinsa ne zaka shuka abin da zaka girba rana gobe kiyama ya zo ya wuce saboda haka ba abu ne da zaka yi murna ba abu ne da ka tsaya ka sake tunani ka sake rattaba al'amuranka ka sake tsayawa ka yi lissafi kaga inda ka ci riba da inda ka yi asara kaga yadda za ka sake lale yadda za ka iya maye gurbin abubuwan da ka yi asararsu ka sake ribanya kokarinka akan abin da ka yi na riba wannan shi ne abin da ya kamata waltangur nafsun ma da legat amma sai muka jirkita abu sai muka juya shi sai muka musanya shi sai muke wa juna hafi new year ina taya ka na sabuwar shekara ka taya ni jimamin wani bangare na rayuwata da ya zo ya tafi ban san da wani irin abu ya tafi ba ban san kuma abin da zan fuskanta a abin da ya saura ba ka taya ni jimamin wannan ba ka rika nuna mun cewa kamar wato ainihin babu wani abin da ya wuce wanda ne asararsa hadisi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa babu abin da yan aljanna za su yi dana na saninsa za su yi tahassur a kansa a aljanna sai game da wani lokaci wata sa'a da ta zo ta wuce ba su ambaci Allah a cikinta ba wannan shine ko a aljanna suka tuno sai sun yi jimamin wannan cewa wannan sa'ar da sun ambaci Allah a cikinta da ba su san wani irin da shi ne suka yi wa kansu a cikin aljanna ba da shi na alkhairi to ashe kaga abin da duk ya wuce to ya wuce kenan da duk abin da yake dauke da shi na alkhairi ko na sharri don haka duk sanda aka ce wata shekara ta wuce wata ta zo to mu sani cewa kusanci kusanta kusanci muke zuwa ga lahira ƙara ba wa duniya baya muke ƙara matsawa kusa zuwa lahira muke wanda idan muka tafi ba kuma za mu sake dawowa ba har abada wannan shi ne abin da ya kamata bayi su shi ne abin da ya kamata musulmi su yi mu sani daga cikin irin abubuwan da aka shar'anta mana al-muharram idan ya kama wato watan daya a lissafin kalanda ta musulunci akwai falala ta yin azumi a cikin wannan wata saboda hadisi ya tabbata a cikin sahih musulun hadisin abu hurairah radiyallahu anhu wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahrillahi al-muharram mafi falalar azumi bayan azumin ramadan shine azumin watan Allah mai alfarma shine ne almuharram saboda haka azumi a cikin wannan wata yana da falala kamar yadda wannan hadisi ya nuna mafi falalarsa kuma shine azumin goma ga watan shi ga wannan wata na AlMuharram azumtar goma gare shi shine azumin da ake kira siyamu ashura wannan shi ya fi falala an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin ashura kamar yadda yake cikin hadisin muslim hadisin abu qatada annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ahtasibu inda Allah an yukaffira as-sanata allati qabla ina sa tsammani a gurin Allah azumtar goma ga watan muharram zai kankare wa mutum kurakuransa da yayi na shekarar da ta gabata saboda haka sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama azumtar goma ga muharram ya zo ya samu yahudawa su ma suna azumtar wannan wannan lokaci na goma ga muharram ya tambaye su me yasa suke wannan azumi suka ce ai ita ce ranar da Allah ta'ala ya tseratar da annabi Musa alaihi salam daga fir'auna da mutanensa a cikinta saboda muke saboda haka muke azumtata saboda godiya ga Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce nahnu ahqqu bi Musa minkum mun fi ku cancantar annabi Musa fasamaha wa amara an-nasa bi siyamiha ya ci gaba da azumtar wannan rana ta goma ga Muharram ya kuma umarci mutane su azumce ta gabanin a farlanta azumin Ramadan azumin watan Muharram azumin goma ga Muharram ne aka wajabta wa musulmi su rika yi bayan an farlanta ramadan sai ya zama sunna ce daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam azumtar wannan rana annabi sallallahu alaihi wa sallama an gaya mishi kamar da zuciyar hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu aka gaya masa cewa yahudawa su ma a wannan wata suke azumin su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to in Allah ya kai mu baɗi zan yi azumin tara sannan in yi na goma da in isto ila qabilin la asuban nattasi in Allah ya kai ni baɗi zan azumci tara wato ya azumci tara da goma Allah ta'ala ya karɓi ransa kafin wannan lokacin duk da haka azumtar tara ga wata sunna ce daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda ya himmatu ya ƙudiri aniyar zai yi amma Allah ta'ala bai ba shi ran lokaci zuwa wannan lokaci ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya niyyar aikata abin da yake kuskure ko laifi wannan ya tabbata sunna ce ga mutum ya azumci tara da goma idan har ya samu dama idan bai samu dama ba sai ya azumci goma din babu laifi akwai hadisi da ya zo cikin musulun imamu ahmad da sunan abi dawud da wasu daga cikin littafan sunna hadisan abdullahi dan abbas da yake cewa somo yawman qablahu aw yawman ba'dahu ku yi azumin yini wato ranar da ciki gabanin goma tara kenan da wacce take bayan ta goma sha ɗaya kenan kama wani hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi ne wanda bai inganta ba da ifin jiddan hadisin da ya inganta ne wancan hadisi na muslim lain ishtu ila qabilin la asumanna tasi' don haka abinda yake ingantacce gaba da azumin ashura shine mutum ya izurci tara da goma idan ba zai iya hada azumin kwanaki biyu ba to sai azumci goma din dan shine asali amma masu cewa ya azumci goma tara goma sha daya ko goma da sha daya wannan bai tabbata ba ta fuskar riwaya hadisin mai rauni ne kwarai da gaske wannan shine abinda musulunci ya shar'anta wa musulmi zai yi a wannan ranar a cikin wannan watan amma duk da haka akwai abinda wasu suke yi wanda ya saba wa koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa koyarwa ta musulunci akwai bangarori guda biyu wani bangaren suka dauki wannan wata wata ne na nuna bakin ciki wata ne na nuna wato na koke-koke wata ne na zaman makoki wata ne na zagaye gari ana bakaƙen maganganu ana zagin wasu bayan Allah wani bangare kuma suka ɗauki wannan wata wata ne na farin ciki wata ne na murna wata ne na cika ciki wata ne na wato a yi ciye-ciye a more duka waɗannan ɓangarori biyu sun saba wa koyarwa ta musulunci ɓangare na farko suna cewa suna nuna bakin cikinsu ne da alhininsu da ɓacin ransu da damuwarsu saboda a cikin wannan wata a kuma goma ga wannan wata na almuharram aka kashe jikan manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu don haka su ma suke nuna bakin cikinsu da damuwarsu da alhininsu a bisa wannan aika-aika da aka yi na kashe jikan manzo sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan wata sun manta da cewa ba koyarwa ce ta musulunci ba a ɗauki ranar da aka kashe wani bawan Allah ko wani bawan Allah ya yi shahada Allah ta'ala ya karrama shi da shahada a ɗauki wannan rana rana ce ta bakin ciki rana ce da za a rika zagaye gari rana ce da za a rika dokan kirji ana yaga tufafi rana ce ta sa bakaken kaya rana ce ta tsinuwa da la'anta ga wasu musulunci bai koyar da wannan ba sanin kowa ne cewa an kashe annabawa da yawa waɗanda suke kira zuwa ga Allah zuwa ga kaɗai tashi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu na kaseer a wata qira'a wa kayyimin nabiyyin qutila ma'ahu rabbiyun kaseer fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun alqur'ani ya nuna cewa an kashe annabawa da yawa amma bamu taɓa taba sani ba a cikin koyarwa ta alqur'ani ko koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka zana aka zayyana ranar kashe wani annabi ta zama rana ce da ake sa baƙaƙen kaya ko ake koke-koke ko ake zage-zage ko ake zagaye gari ba mu samu wannan ba a cikin koyarwa ta alkur'ani ba mu samu wannan ba a cikin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi zakariya an kashe shi annabi yahya an kashe shi amma ba mu taba jin wani annabi da ya zo daga baya ba ya riki wannan rana ranar nuna takaici da alheri haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam duk girmamawa da yake wa annabawa da suka gabace shi ba mu ga ya bar wannan koyarwar ba ko ya bar wannan yayi wannan koyarwar ba haka nan an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa an kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin Uhud gabanin yakin Uhud an kashe wasu waɗanda suka shahada a Makka irin su Sumayya mahaifiyar Ammar irin siyasar mahaifinsa irin su wata mata da ake kira annahdiya ga sunan waɗanda ƙurayshawa suka kakkashe su saboda sun yi imani da Allah shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba sanya ranar da aka yi wannan aika aika ta kashe su ba rana ta bakin ciki rana ta biki ranar da take maimaituwa duk shekara haka nan aka zo Uhud aka kashe Asadullahi Hamza wanda baffa ne na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunci ya tsayu yayi karfi da musuluntarsa ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama a gurare da yawa amma ba mu ga inda annabi sallallahu alaihi wasallama ba yace a rika bikin dawo wato zagayowar ranar da ya shahada ya samu matsayi da Allah ta'ala ya karrama shi da shi na shahada ya zama sayyidu shuhada shugaban waɗanda suka yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ciwon ya ji ciwon kisan da aka yi masa da irin yadda aka fasa cikinsa har yake cewa zai yi ramuwa shi ma akan abin da aka yi masa har Allah ta'ala ya haƙurtar da shi ce fa in aqamtum fa aqibu bi misli ma uqimtum bihi wala in sabartum lahu khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala la taku fi dhaiqin mimma yamkurun ubangiji ya haƙurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haƙuri ya afwa amma duk yadda yake son sa ɗaya daga cikin ahlul baiti wanda ya bawa musulunci gudunmawa tun lokacin da musulunci yana jariri yana cikin matsanancin bukata annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ranar ta zama ranar biki ba ko ranar da take zagayowa ana alhini haka nan da shi akwai Ja'far ibn Abi Talib wanda ake wa lakabi da Ja'far Tayyar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi da shi da wasu sahabbai su je su kai samame su kai hari ga Rumawa aka sare masa hannuwansa duka biyu kafin a kashe shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya musanya masa da fukafukai a aljanna yana tashi ya shiga inda yake so ake masa take da Ja'far al tayyar wato Ja'far mai tashi kamar tsuntsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jimamin kashe shi lokacin da aka kashe shi amma bai riki wannan ranar ta zama wata rana da take zagayowa ba duk shekara kai bai ma amince da a zauna a gidansa a yi taro ba aikawa sahabbai yace ai abinci akai musu akai wa ala ja'far fa innahum qad ja'ahum ma yushghiluhum saboda haka bai mai da wannan ranar ranar biki ba bayan sa an kashe manya-manyan sahabbai an kashe sayyidina Umar an kashe sayyidina Ali wanda wanda ya kashe sayyidina Ali yana ma daukan abin da yayi musulunci ne yana daukan sayyidina al-kafiri ne ya kashe shi an kashe sayyidina Usman gabanin wannan shekara 35 amma duk da haka ba a ɗauki wannan lokaci ya zama ranar biki ba ko ranar zagayewa inda a ce musulunci ne babu shakka da su za su riga mu aikata ba da a ce aikin alkhairi ne ba za mu nuna musu ba za mu yi ba su suke wannan duk ke nuna maka cewa ashe a ɗauki wata rana a ce rana ce da aka kashe sayyidina Husaini da haka za a rika zagaye gari ana tsine ma wanda ya ji ba gani da wanda bai gani ba wannan babu shakka baya daga cikin koyarwa ta addinin musulunci waɗanda suke yin irin wannan su yi tsoron Allah su bari su tsaya kan koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan har abu abin nasu gaskiya ne to su yi na annabawa su yi na sayyidina ali sayyidina ali ma kashe shi akai amma bamu ga suna yi ba su yi na hamza shi ma ahlul bait ne shi ma kuma kashe shi akai su yi na hasan al-hasan ibnu abi talib shi ma ai kashe shi akai domin sammo aka sa masa a cikin abinci ya ce mutu amma ba mu ga shi kansa Husaini yi na kashe ɗan uwansa Hassan ba sannan bayan mutuwar Husaini ɗin bayan kashe shi akwai waɗanda suka rayu cikin zurriyarsa kamar Ali ibn al wanda ake cewa sa Zainul Abidin ya rayu bayan kashe Husaini kuma ya zama gawurtaccen malami amma ba mu taba ji da ɗin rana ya shirya zanga-zanga ko zagaye gari ko ranar bakin ciki ta kashe mahaifinsa alfasain ba in soyayya ce ba mu fi su san mahaifinsa ba in sanin daraja ce ba mu fi su sanin darajar mahaifinsa ba ba mu ji yayi wa mahaifinsa ba mu ji yayi wa kakansa ba shi ma hasan da Hussein ba su yi wa mahaifinsu ali ba a shi kaga da a ce musulunci ne da da sun yi abinda musulunci ya koyar da mu shine idan wani abu ya same mu na musiba a nan take mu mai da al'amarin ga Allah Allah ta'ala ya gaya mana allazina idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muhtadun Allah ya ce sune waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma gare shi muke komawa Allah ce to waɗannan su ne suke da salatoci daga ubangijinsu da rahama kuma waɗannan su ne shiryayyu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu a cikin hadisi sahihi kice wanda musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu allah khairan minha wanda duk musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace Allah ka musanya mu abin da ya same ni na wannan musiba da mafi alkhairi ka sakan kamun da alkhairi annabi ya ce sai Allah ta'ala ya musanya masa da mafi alkhairi wannan shine abin da Allah ya umarce mu da shi shine me yi hakuri mu mai da al'amari ga Allah a lokacin da musiba take dan yama shatap take da zafi matuka wannan shine koyarwa da musulunci yayi mana bai koyar da mu cewa mu rika jaddada musiba ba mu rika ife-ife muna yaga ainihin sitiran mu ko muna shiga wata sitira ko muna dukan kirji ko muna fasa jiki yini yana fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da take rusa kuka saboda an mata mutuwa na'iha lana gobe kiyama za a sanya mata riga za a yi mata riga riga ta narkakkiyar dalma ashe kaga abin da ake bukata ga wannan musiba ta samu yayi hakuri ya jure sannan mu ɗauka abin da ya samu wannan bawan Allah da sauran bayan Allah da suka gabace shi karrama wace ubangiji ya musu su a wajen su karrama su Allah ya yi ya karrama su da shahada dan su samu matsayin abin da sauran sahabbai suka samu tunda ba su samu zama da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su samu halartar yaƙe-yaƙe da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba irin yaƙin badar da Allah ya ce ya gafarta mu duk wanda ya ji yaƙin badar ba su samu wannan ba sai Allah ya musanya musu da abin da ya fi wannan ya kasance sun yi shahada an kashe su bisa zalunci da haka su karrama ubangiji ya musu ashe kaga ba rana ce da zamu rike ta ranar da zamu rika nuna wato bakin ciki muna yawace ba muna zage-zage muna zagin ba wani wanda bai jiwa bai gani ba sannan zagi bai taba zama addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kada ku rika zagin matattu yanzu sun je sun iske abin da suka yi haka ba bukatar a zagi mutumin da ya riga ya koma ga Allah can ubangiji ta yana masa hisabi bisa ga aikinsa zagin ka baya kara komai sannan waɗanda suke ɗaukar ranar rana ce ta cika ciki ko rana ce ta farin ciki wannan yi ma kuskure ne baya daga cikin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama don haka a tsaya akan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya bar mana da sa wannan shine abin da zamu yi mu samu rabauta a gurin Allah Allah ta'ala ya samu dace amin Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta farko tana cewa malam na kasance ana bi azumi na tsawon shekaru biyar zuwa shida sai kaɗan na rama sakamakon rashin lafiya haihuwa shayarwa al'ada har da masakaci domin yanzu ban san adadin azumin da ake bina ba shin yanzu menene mafita na farko dai irin wannan sakacin galibi ana samu mata da tsama suna yin sa ana bin su azumi amma sai su shantake su ki har wata larura ta zo ta ƙara hawa kansu kuma cin bashin wani azumin kuma su shantake haka dai za su yi ta har azumin ya taru wanda ake bin bashi abu shakka zai yi ta ƙoƙari ya kwatanta yi ta ƙoƙarin yin azumin muka ɗin kina kwatantawa har lokacin da za ki ji a ranki cewa kin biya sannan kuma sauran abin da ya rage in har ya rage din baki gama biya ba so akwai nafulfulu da kika yi su kuma za su zauna a makofin wanda ya aka samu baki ba saboda baki ya tuno shi ba amma yanzu haka ki daga kwatantawa duk bayan ɗan lokaci ki biya wani adadi har lokacin da za ki ji a ranki cewa yanzu dai kam kin gama biyan abin da yake kanki na na farilla na sai tambayar Umar Ado Inuwa Sheshe ya ce malam ina ingancin hadisin da ke cewa duk wanda ya je aikin hajji amma bai ziyarce ni ba hakika ya yi min jafa'i to wani hadisi bai inganta ba man hajja falam ya zurni faƙad jafani wato wanda ya hajji bai je ya ziyarce ni ba ya min jafa'i a hadisin bai inganta ba ibnu adi a fitar da shi a cikin littafinsa al-kamil al-uqaili a cikin littafinsa ad-du'afa ibn al-jawzi a ibn hibban kai a cikin littafinsa al-majruhin ibn al-jawzi haka shi ma ya fitar da shi a cikin littafinsa al-mawdu'at amma dukkaninsu sun yi magana akan cewa hadisin ne bai inganta ba a cikin sanadin sa akwai wanda ake kira Muhammad ibn Muhammad ibn Nu'man wanda malamai sun zarge shi da da yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage ƙariya da faɗar abin da annabi sallallahu alaihi bai faɗa ba shi yasa malamai da yawa suka suka soke wannan hadisi kamar dara qutni kamar irin so sagani ya kawo shi a cikin littafin mawdu'at shi ma nashi kamar irin so shaukani kamar irin so zarkashi a cikin al mansura fi al-hadith al malamai da yawa sun kawo shi a cikin littafin da suka suka yi bayanin hadisai da basu inganta ba zahabi shi ma ya kawo shi a cikin littafin su al-mizan tarjamar shi wannan mutum cewa wannan hadisin ba gaskiya bane ah, ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne mai kyau musamman mutumin da Allah ta'ala ya rubuta masa dama har ya je garin madina ya je masallacinsu sallallahu alaihi wasallama kaga ya samu dama da zai ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ziyarce shi masa sallama wanda babu shakka yana daga cikin ayyuka masu kyau yana daga cikin abin da bawa zai kusanci Allah da shi kuma nuna kaunarsa da sa ga manzo sallallahu alaihi wasallama amma baya daga cikin wajiban aikin haji aikin hajji dukkansa ana yin sani a cikin garin makka ake gamawa daga makka daga miƙati a irami a jemina aje arfa a zo a aje mina aje jamarat gurin jifa a dawo gurin dawafi nan ake gama aikin hajji kakaf so ba wani malami da ya taba cewa ziyarar tana daga cikin wajiban aikin hajji to da a ce wannan hadisi ya tabbata to da kamar wato malamai sun bar wani abin da ya kamata su faɗa a cikin wajiban aikin hajji ba su faɗa ba da wanda duk aka ce yayi wa annabi jafa'i ai ya kafurta yi wa annabi sallallahu alaihi jafa'i akalla abin da ka ce kabira ce daga cikin kaba'ir babban laifi ne ga ce kai wa annabi jafa'i to a ce kuwa wanda dai ya je hajji bai je ya yi ziyara ba to ya yi jafa'i ma'ana ya aikata babban laifi ko ma ya aikata kafirci kaga kenan ziyarar ta zama cikin wajiban aikin hajji wanda kuma babu wani malami daya daga cikin malaman musulunci da ya taba faɗar haka saboda haka ziyararsa ga mutumin Allah ta'ala ya sa ya je Madina abu ne mai kyau mutahabbi ne amma ba wai jafa'i ba ne da mutum ya je haji bai samu zuwa ba wasu kan je ma saboda larura ko wani abu ya taso ba samu sun je ba ba a ce Hajjinsu su ba yi ba Hajjinsu ta yi haka wannan hadisi da ire irensa suna da yawa ire irensa wanda aka ruwaito kamar cewa wanda ya ziyarce ni ya ziyarci babana Ibrahim a shekara daya zai shiga aljanna shi wannan duk bai inganta ba suna nan da dama sai tambayar da take cewa malam wani laifuka ne ake musu kafarar azumi sittin? to abinda ake wa kafarar azumi sittin akwai kisan kuskure su wanda ya kisan kuskure ba shi da abinda zai yanta bawa bayan ya ba da diya aka ce ya yanta bawa ko baiwa idan ba shi da kudin sayan bawa ko baiwa ko babu bawan ko baiwa da zai saya yanta to shi da aka ce ya azumin wata biyu a jere a jere su ya mu shaharai ne mutu tabi'ai ya azumin wata biyu a jere a jere ko kuma mutumin da ya zihari ga matarsa wato ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ko wata wacce ke haramun a kansa ya haramta ta da wannan kwatancen to shi ma zai yi kafara da yanta baiwa ko bawa idan bai samu ba Allah ce faman lam yajid wuta ta bai haini min qabli an yi ta masa in bai samu ba ya azumin wata biyu a jere a jere sannan na uku shine mutumin da ya zai kewa matarsa a Ramadan mutumin da ya zai kewa matarsa a Ramadan hadisi ya tabbata cikin haini. mutumin da ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai kiwo matarsa a cikin a cikin yinin watan ramadan wato yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanta baiwa ya ce baya da shi baya da shi baiwa ko ba wanda zai yanta annabi ya ce to ya azumin wata biyu a jere a jere to shi ma wannan ana yin azumin wata biyu a jere a jere waɗannan abubuwa uku su ne na si ƙarara ya zo da su akwai malamai sukan yi kiyasa mutum da ya karya azuminsa da gangan da cewa wannan wani mahalli mahalli ne da malamai suke me za a kansa wasu suna cewa zai kafara wasu kuma suna cewa kafara ta zo ne akan wanda ya yi jima'i wato ya zo wa matarsa ba wanda ba wanda ya karya ba da gangan waɗannan da su ne gurare guda uku waɗanda kafarar azumi a ajiyar a ta zo na wata biyu na'am sai tambayar da take cewa malam ina so a yi min bayanin yadda zan tantance mani da mazi to mani eh, ruwa ne wanda yake eh, mai kauri eh, fari wanda yake fita yana tunkudar juna yana fita yana tunkudar juna wannan shine mani ruwa ne fari mai kauri shi kuma maziyi ruwa ne wanda yake mai yauki wanda yake fita bayan sha'awa bayan mutum ya yi sha'awa ko ya yi tunani ya kan fita shi ne abin da shi ne maziyi maziyi ba fari ba ne kamar amma shi ma yana da yana da yauki to shi ne maziyi kuma yana fita ne yayin sha'awa ko wasanni ko tunani na na'am sai tambayar da take cewa malam me ake nufi da hadisi matruk to ba a cika sifanta hadisi da matruk ba sai dai a ah, shi mai ruwayar mai ruwayar hadisin shi akan sifanta shi da cewa wani matruk ne a ah, shi dai hadisin sai dai a sifanta shi da munkar a ce hadisi ne munkar mutumin da ake tuhumarsa da karya wato ba taba kama shi ah, karara yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba amma an ana samun shi yana yi wa mutane haka daidai ko mutane ƙarya ko wato yana ƙarya a maganganunsa amma ba a taba ganin shi ya kirkiro wani hadisi na ƙarya jingina manzan Allah ba to wannan shi ake kira wanda ake tuhuma da ƙarya malamai suna tuhuma shi da cewa zai iya yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutumin da yake ƙarya ga mutane duk da dai ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi girma tafi tsanani tafi muni domin wanda zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya zai shar'anta wa mutane abinda Allah bai shar'anta musu bane wato zai dora mutane akan wata shari'a wacce ba annabi ne ya zo da ita ba tunda in ya faɗa abu magana ce annabi ne ya faɗa kaga za a rika bauta Allah da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya gare ni ba daidai take da ƙarya ga wani daga cikin ku ba wanda da ya mun ƙarya to ne mun zo shi a wuta to duk da cewa yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya babban abu ne tayo mutum ya halatta wa yin ya halatta wa kansa yin ƙarya ga mutane amma ba lalle ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba sai dai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abdullahi dan Mas'ud cikin sahihaini cewa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hirdinku da ƙarya domin ƙarya tana jan mutum zuwa ga fajirci fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga shiga wuta annabi yace mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdadan ta har sai ya zama babban makareci a gurin Allah wato yau da gobe ba mamaki ƙaryan nan ta rika bunƙasa har ma ya iya ya iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to shi yasa in an same shi yana yin ƙarya a cikin maganganunsa sai a tuhume shi da yin ƙarya ga annabi salasalama to hadisinsa sai a ce da shi si wannan rawin sai a ce rawi ne matruk hadisinsa kuma sai a ce munkar wato hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wannan shine ne abinda malamai suke nufi da kalmar matruk na'am sai tambayar shamsu ya ce malam ina fama da fitar mazi domin idan zan yi sallah nakan yi alwala sau uku ko biyu shin menene mafita wato idan ya zama larura wato ya zama kamar cuta da zarar ka alwala zai zo da zarar ka alwala zai zama kamar mai salatul bauli kamar wanda ba ya yanke masa da ya yi fitsari ya yi alwala ko bai yi alwala ba fitsarin da zai dawo to wannan zai yi ibada a haka la iyaka dai duk sanda ya zo sallah ya sake jaddada alwala duk sanda ya zo sallah sake yin sabuwar alwala da haka koda ya yi kuma ya ji wani abin ya fita to kada ya fasa yin sallah da wani alwalar amma da zarar ya gama sallar kuma za wata sallar ta zo to zai sake mata alwala an yadda ya iya nafular da take da alaka da wannan sallar kamar rawatib amma kuma ba zai yi sallar alwala da azahar ba kuma la'asar ta zo ya tashi ya sallar da wannan alwalar sai ya sake wata haka nan in magariba ta zo ya yi alwala ba zai yi isha'i da wannan alwala ba hukuncinsa hukuncinsa ɗaya ne da mai salisil bauli wata wanda fitsarinsa yake zuwa akai-akai baya yankewa na'am sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin daga hannu a yayin da ake addu'a bayan kowace sallah to daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin adabu du'a wato ladubban addu'a sai ladubban addu'a mutum ya daga hannunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa hadisin musulman hadisun da Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito annabi sallallahu alaihi yana cewa inna allaha hayyun karim yastahi min al'abd idza rafa yadahu idza da'ahu wa rafa'a yadahu an yaruddahuma an yaruddahuma qa'ibain wato Allah ta'ala yana da karamci kuma yana da jin kunya yana jin kunya bawansa ya daga hannunsa ya addu'a ya dawo da hannayensa haka nan ba tare da ya biya musu bukata ba wannan hadisi yana nuna daga hannu yayin addu'a yana daga cikin ladubban addu'a kuma ba tare da kayyade lokacin daga hannun ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu lokacin da yake addu'a ta shayar da ruwa har ana ganin abin nan har ana ganin hamatarsa haka da lokacin da yake addu'a a filin badar ya rika daga hannunsa har gwadansa ya ya rika faduwa da kan kafadarsa to wannan ta sa malamai suka ce daga hannun yana daga cikin adabar du'a da sola dubban addu'a ba tare da kayyada abin ba da wasu lokuta ban da wasu lokuta musamman hadisin salman da yake cewa allah yana jin kunyar bawa idan yana addu'a ya daga hannu ya dawo da hannunsa haka nan ba tare da biyan bukatarsa ba ba haka koda bayan sallah ne mutum ya daga hannunsa ba a cewa ya yi laifi ba a cewa ya yi laifi duba da wannan hadisin wanda yake mutulak ne hadisi ne a sake ba ba a yi masa kaidi ba ka ba wani abu don ya daga hannu ya addu'a na'am sai tambayar da take cewa shi malam musafar da ake bayan sallah tana da wani hurumi ne a addini So idan mutum ya gaisa da mutum ya yi musafa da dan uwansa bayan an sallah saboda an kwana biyu ba su haɗu ba aka yi sallah ya gaisa da shi wani babu komai Ah, inda zai zama da matsala a ce ah, ya mai da abun kamar wani bangare ne na sallar kanta wato bayan mutum ya sallah ya dauka daga cikin sunnonin sallah kuma yi musafa yanzu an yi sallah a zahar yi musafa da mutum an yi sallar la'asar yi musafa da mutum an yi magarba yi musafa da mutum an yi wato ya mai da musafar ta zama wani yanki ne na sallar to wannan shi ne zai zama da matsala amma idan ba su gamu ba ne sai a lokacin ya ganshi suka gaisa suka yi musaba babu wani abu eh, daman ka abin da cewa ko yana daga cikin sunonin sallah kamar yadda aka san ana tasbihi bayan an yi sallama ana wasu wurare bayan an yi sallama to a ɗauki ita ba musafahar kamar wani bangare ce da sanda aka gama sallah sai kun yi musafa in aka jima ma ko kuna tare ma kun gama hirarrakin ku aka tashi aka yi sallah kuma sai kun yi musafa kaga nan an mai da musafahar ba wai ta an haɗu bace da ba an dan kwana biyu ba a haɗu ba yanzu an haɗu aka gaisa a'a an mai da ita wani mangare ne na sallah wannan baya daga cikin koyarwa baya daga baya daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi ya koyar ko wasu malamai suka faɗa cewa ana yi sai tambayar da take cewa malam idan aka yi wa mutum kyautar kuɗin da suka kai nisabin zakka shin idan suka shekara su ma sai ya fitar musu da zakkar ne mutum ya mallaki abu in dai ya zama mallakarsa wanda aka baka kyauta zama naka ko ka samu gadansa ya zama naka to in har suka shekara sun kai nisabi kuma suka shekara za ka fi damar zakka eh, ba wacce aka ita zarka sai idan kwadago kai ka samu kudin ba ko ka tara ta wata hanya mm. a ko ta hanyar gado ne ko ta hanyar kyauta ce inda sun kai nisabi suka shekara to za ka fi damar su zakka na'am tambayar as gwammaja ya ce malam idan azumin ashura ya kama ranar juma'a ko asabar shin mutum zai iya yi eh dukkan wani azumi da yake da sabab to ana yin shi hatta a ranar da aka ce ka ai tunda yanzu azumi ne mai dalili ba wai kawai mutum ya tsiri azumin ba ne saboda tana ranar juma'a ko saboda tana ranar asabar a ya yi azumin ne saboda tana ranar ashura ko ya azumi ne saboda tana ranar arfa wannan babu komai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi maganar falala azumin arfa bai toga ta ranar juma'a ba ko asabar haka nan da yayi maganar falala azumin ashura bai toga ce ranar juma'a ba ko asabar saboda kamar tukar inda har kwanan ya kama a wannan ranar zai iya yi ko da ko bai azumci ranar da take gabaninta ba ko bayanta idan ya yi misali ranar alhamis tara ga wata ranar juma'a goma ga wata shikenan kaga ko ma a azumi ne na nafila mutulaki wanda ba tare da wani dalili ba an halatta masa ya haka din ya azumin tara abin da ya azumin juma'a a alhamis da juma'a ko juma'a da asabar kawai da ya tabbata a cikin hadisai in kuma har bai samu ya azumci tara ga watan ba juma'a ta kama ita ce goma ga wata to zai iya azuminsa ko asabar ta kama goma ga wata zai iya azuminsa hadisan da suke nuna hani hadisin juma'a dama ya tabbata hadisin asabar shine ke takaddama akan ingancinsa wasu da dama daga cikin malamai sun soki sha'anin ingancinsa to in ma ya inganta abinda da dama daga cikin malamai suka ce an karhanta keɓe asabar ɗin ita karan kanta ne da azumi ba wai an hana azumin ta bane gaba ɗaya an hana a kebanta ta ne da azumi to kaga wanda zai azumin ashura ba wai ya keɓe asabar ba ne nan ya keɓe ashuran ne ta kama ne da lahadi ta kama ma hakan zai yi da litinin ta kama ma hakan zai yi ba ba wani bambanci saboda haka zai iya azumta na'am sai tambayar da ya ce malam ina iya cewa wani dan son shiga annabi yayi kaza to san annabi ibada ce yana kamar da muka ce san annabi yana sa mutum ya ya so sunnarsa yana sa mutum ya yi kwaikwayi ayyukansa yana sa mutum ya bibiyi ɗabi'unsa da halayensa waka ibada ce mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallam a mutum na yin tawassuli zuwa ga Allah da ibadarsa shi shi wanda yayi ba da ibadar da wani yayi ba in ka ce mawa na don san ka da annabi ka yi mun kaza san annabi na shi ne shi ya yi wa kayansa ba ibadar ka bace kai ba ibadar ka bace da kai kamar ka ce mutum ne don sallar da ka ke yi kai mun abu kan sallar sa tashi ce ko ka ce Allah don sallar da wani yake yi kai mun abu sallar wani ba ta ka bace dan haka wasu li da kayan ka kai ba da ba da kayan wani ba da aikin ka kai ba da aikin wani ba da haka a nan karkace don sanda nake wa annabi sallallahu alaihi Allah yi mun kaza kaga a nan sanda kake wa annabi addini ne ibada ce kana iya roƙon Allah da wannan kamar yadda bayan Allah suke ce na inna na faghfir lana dhunubana ya Allah mun yi imani ka gafarta mana mu suka yi tawassuli da imanin to san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin imani haka zaka yi wa Allah tawassuli da wannan amma wani aikinsa shi can ba za ka ɗauki aikin wani maka yawa Allah wasu yi da shi gurin Allah sai tambayar da take cewa shin ya halatta na sanya sashin zakata cikin harkar ilimi da ilmantarwa to zakka an faɗo waɗanda za a ba su ne ake cewa masarifin zakatun samaniya a ah, guraren bayar da zakka guda takwas wanda Allah ta'ala ya faɗa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil waɗannan sune masarifuz zakat guda wato inda ake bada zakka guda takwas Allah ta'ala ya bude ayar da innama innama tana nufin an takaita bada zakka cikin waɗannan abubuwa ita ce ake kira adatul hasri da nuna an takaita ba da zakka cikin waɗannan abubuwan kamar lissafi ne ƙididdigagge ƙayyadajje ya buƙatar ƙari ko rage ba za ka ƙara ba ko ka ce ka cire wasu daga ciki shine ma'anar innama sa kalmar innama ga wanda duk ya san larabci datul hasire ake kiranta to idan har ka buɗe ƙofar ƙara wasu abubuwa to innama ɗin ka rushe ta ta zama ba ta da ma'ana me zai sa Allah ce innama idan za ka iya daukan zakakka ka gina makaranta idan za ka iya daukan zakakka ka yi titi ka yi wa mutane titi ko ka gyara kwalbati idan za ka dauki zakakka ka sayi misali da tattafai ka raba ya zama inda maɗin ba ta da ba ta da ba ta da wani ma'ana kenan a cikin ayar ma'anarta ta zama mai yasa to Allah zai kai kawai yace innama innama yace as-sadaqatu fi sabilillah shikenan komai ya ya shiga ba sai an ta gawa ana da kaza da kaza da kaza da kaza to kalmar fi sabilillah ana nufin jihadi abin da yake dauka abin da jihadi da dauka kana shine shine kalmar fi sabilillah take nufi ah, Wani ce to ai karantarwa ba jihadi ne eh amma dai in aka yi itilakin kalmar fi sabilillah to karantarwa ba ita ake nufi ba amma in kana rufin dan Allah to ai komai ba kai dan Allah sunan shi fi sabilillah kenan kalmar fi sabilillah duk ta rushe wancan lissafin da aka yi wanda kuma ba haka bane shi yasa zamu ga malamai wasu kamar Imam Ahmad yana shigar da haji saboda akwai nasin da yace haji aka kira haji fi sabilillah to yace to sai ta shiga ciki saboda nassi ya zo saboda haka ba daidai bane mutane su rika karkatar da zakkarsu daga waɗanda Allah ta'ala ya ce su za a ba a taimaka musu a shiga da ita ciki wannan shi ya ba wa wasu dama in suka fitar da zakar sai su aje a gida sai su aje zakar a gida kawai sai dai mutum ya zo ko an masa haihuwa ko an masa rasuwa ko yana cikin larura sai a buɗa a ɗauko a ciki a bashi wanda kuma haka aka ce ayi ba abinda aka ce ayi ka fitar da zakka ka ba mu waɗannan tasu ce ma haka Allah ya kira mu tasu ce haƙƙinsu ne mallakar su ce don haka a ba su kayan su kai da zarar lokacin ya yi ka fitar da ita to ta fita daga taka kuma yanzu ba taka bace ta wasu ce da Allah ya faɗe su don haka aje a ba su kayan su amma in ka aje ta kana nuna mutane cewa taimakon zaka ke yi lokaci ya kawo ka ɗauka ka ba su to anan baka fi da zakka ba har yanzu zakkar tana wuyan ka ana na ana maka lissafi da haka in har zaka taimaka ilimi da makarantu to fitar da kuɗinka ba kudin maskinai da Allah ya ce nasu bane ka ba su su in su harkar makaranta suke so su yi in harkar duk da suke so su su da kayan su ba kai za ka yi musu ba kai kuma in kana son ka taimaki ilimi to wannan kuma kofar a buɗe take ita ma kuma yana daga cikin abinda mutum zai baka lada abinda Allah zai baka lada ladan da ba zai yanke ba matukar wannan ilimin da ka da kai sanadiyar yaduwarsa yana nan idza mata ibnu adam in kafa amalu ila min salas to zai shiga cikin sadaka jariya ka dau dukiyarka ka gina makarantar sadaka ce jariya ana karatu ana amfanuwa da ilimin da ake bayarwa a makarantar kana ci gaba da samun lada so waccan kofa ta zakka tana nan wannan kofa ta sadaka mai gudana ita ma tana nan amma mu rika takurewa mu ki yadda mu fitar da dukiyarmu mu yi sadaka jariya sai dai mu rika bada ta zakka to na ba daidai bane na'am to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen